I na drugoj strani imamo, kad je u pitanju brada, imamo asocijaciju, asocijaciju na četništvo, ne na islam. Moj, moj djedo Rahmet Dalija, majkino babo, je preselio, pao kao šehid u Rogatici u drugom svjetskom ratu. Nakon što je ubijen s jednom grupom e, bošnjaka, i nekoliko živi bošnjaka, oni su zapaljeni u školi u Rogatici, tako da mu se za kapot ne taj zločin su počinili četnici sa bradama. U toku oružane, zadnje oružane agresije na Republiku i ja pošaljem svoje majke na metli, iz konjica preko jedne grupe boraca koji prolaze kroz linije, svoju ratnu fotografiju, tad sam bio mlad, nisam, nisam bio bijeli, ovaj, imao dugu bradu i dugu kosu. I poslužio je ratnu fotografiju u crnoj uniformi, kad je ona to dobila da radi o vezu, kad sam se čuo s njom posle toga, kaže ona, o sine, kada je obri bradu. Što? Kad isti su ni sa Borika. E, a Borike su u stvari e, zloglasno jedno četničko mjesto, e, koje je bilo relativno blizu odakle je roda moja majka, jer ona nju asocira, ona je tad bila djevojčica kad je bio na Nju je brada iz drugog svjetskog rata asocirala na četništvo. Kako se stvari, stvari, stvari promijenili? Tako da, znači, bilo bi dobro da, da malo pogledate, pogledate bar fragmente te knjige, da se nešto koristite i molim vas pogledajte jednu, pročitajte jednu izvrsnu e, pjesmu Anamo Oni. Ona znači, nosi naziv Anamo Oni. za e, Zajmu Muzaferija, Rahmet Zajmu Muzaferija je autor te pjesmi. Kad govori o, o, količini zločina i šta se sve uradilo i kako bi nazvati, da li koljači, ubice, dželati i tako, on kaže, nestaje im riječi, malo duža pjesma, i na kraju kaže onda prizivam svoju rahmetli njenu, koja, kad ne bih htjela da upogani svoja usta, na kraju bi samo rekla anamo oni. Uzmite, uzmete, nađite tu pjesmu pa malo, pročitajte nešto naučite na ja se zahvalim našim večerašnjim gostu predavaču, Nezbiru Trendi, na njegovom odvojenom vremenu, molim Allah Želšanu da Vam podari svaki taj, svako dobro u životu, a vas isto da, za, da vas isto nagradi za večerašnje pristo i do idućeg puta, eto je sa vam